Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Денес, колко што се секевам, имаме најмногу поздрави. Барем на немало толку многу поздрави. Добро, тоа кажува дека и многу се одсетни. Но не мора да значи. Поздравите може да дојгат од некој кој што се секогаш одсутни од Скопје Бидејќи живеат на други места и одат во други цркви и така натаму. Меѓутоа, вие што сте денес присутни, а тоа значи вие кои што со своите тела сте тука, бидејќи оние што не гледаат, тие не се присутни. Мнози на денес велат, па што ќе отам во црква, ќе гледам пренос. Дали тоа е исто? Не е исто. Особено денес, зашто тоа не е исто? Особено денес. Ај проповед може да се слушне и на телевизија, и на лаптоп, и на интернет, да се види мен дели од амбиентот во салата, преку камерата. Но зашто денес не е исто да се биде тука присутен и да се следи службата од дома? преку електронските средства. Да, како што од секогаш било познато, затоа што нема да бидете допрени од Исуса Христа. За да бидете допрени од Исуса Христа, за да некој еве во Христово време, во Палестина, во првиот век, за да биде допрен од Исуса Христа, каде требало да биде? Требало да биде таму каде што е Христос. Затоа читавме и проучувавме измејатите седмици за многу случаи на исцеление во Евангелијата, каде што луѓето чекале да дојде повторно Христос или кога ќе го виделе, или ќе чуле дека проаѓа во близина е. Не губеле време и веднаш итале да му се приближат. Жената со крвотечение дури рекла само да се допрам барем до неговата облека, без да го привлекувам поинаку неговото внимание. Затоа што знале дека друга шанса може би нема да имаат повеќе можеби Христос нема да поминува од нивниот крај, од тоа место, или да се наоѓа во нивна близина. И денес ке зборуваме за еден допир на верата, иако нема да зборуваме за жената со крвотечението, но незината, односно поуката од незиниот случај и незиното исцеление – се секогаш присутни и во многу други случаеви. Се секавате мијатата сабота, видовме зошто деветеми на Христови ученици не можеле да го изгонат песот, демонот, да ја исцелат болеста од еден млад човек. Духот на пророќство ни откри дека нивните срца не биле чисти во борбата со силите на темнината. Во нивните срца се уште имало завист, во нивните срца се уште имало и сомнеш, кај некого дури и гнев, или дури и минимално незадоволство со она што Христос го прави или го кажува. Затоа не можеле да се соочат со непријателот. Кога апостолите конечно биле спремни да се соочат со непријателот? Кога конечно биле спремни да поидат напред и да го проповедаат Словото во силата на Светиот Дух? Тогаш кога ја примиле силата на Светиот Дух, а ја примиле кога? Тогаш кога станале единствени после Христовото воскресение. Кога ги научија сите лекции, практични лекции. И нешто што е исто така многу важно, иако ние сме склони да не гледаме важност во тоа, откако прв пат се причестиле, лично од Христовата рака во горната соба во Ерусалим. Остана уште две исцеленија од Евангелијата, иако тука не завршуваат и сите исцеленија во Новиот Завет и Библијата воопшто. Го споменавте случајот со Симон, фарисеот, и Марија, поточно случајот со мирото, негодувањето на Јуда се разбира во тој контекст – Симон е споменат како еден од исцелените во Христовата сила, тоа може да го читате во Лука 7 глава, нема да го читаме, затоа што таму не се зборува за исцелението на Симон, туку се споменува исцелението како минат настан, а темата е нешто друго, она што го направила Марија. И како Господ покажал дека незината љубов била поголема и незината благодарност кон Господа била поголема од љубовта и благодарноста на Симон. Зошто? Бидеќи оној кому повеќе му е простено, тој повеќе љуби. Какви сме ние денес, дојдени тука на ова место? Дали имаме во нашите срца мала благодарност? Дали воопшто имаме било каква благодарност? Ако имаме, дали е таа мала благодарност? Дали сме имале малку и мали гревови, од кои што сакаме и бараме очистување? Или веќе сме се очистиле? Пред да дојдеме денес на ова место. Дали сме некакви што за себе мислиме дека сме праведни, освен тука и таму по некоја дамка, по некој кикс, кој што ете лесно го решаваме, со молитва, со покаяние и така натаму. Или сме некои кои што длабоко ја чувствуваме зависноста од Божијата милост. Дали сме ние денес дојдени со малку љубов и малку благодарност кон Христа? Зато што во главном сме праведни, освен тука и таму по некоја нечистотија. Или сме дојдени како Марија со голема љубов и голема благодарност кон Христа. Се разбира тоа зависи од тоа колку ни било простено, нели? И каков бил нашиот поранешен живот. Но ова го велам како охрабрување за сите оние кои што имаат поинакво искушение да сметаат за себе си дека се толку грешни, што воопшто не заслужуваат да бидат тука. Или толку многу грешни, што воопшто не заслужуваат да учествуваат во светата вечера. Господ токму таквите сака да ги очисти, знаејќи дека тие, која ќе го доживеат тој допир, тоа исцеление, тоа простување, ќе имаат многу поголема љубов, многу поголема благодарност и многу поголема сила, духовна сила, да сведочат за неговата благодат од останатите. Но ќе се познаваме со двете досега неспоменати примери на исцеленија, едното ќе биде вовет за другото. Се разбира, тие биле споменати одамна на ова место, но не во контекст на годинашната серија за примери на исцеленија во Библијата. Најнапред да отвориме во Евангелието според Лука. Еве денес е последната сабота кога се занимаваме со ова Евангелие, па бирам да читаме од него а има и посебна причина за тоа. Евангелие според Лука, 17 глава. Лука споменува еден интересен настан, кој што е поврзан со исцелението, а исто така поврзан со благодарност за тоа. Кој е тој настан? Значи, Лука, 17 глава. Почуваме да читаме од 11 стих. Тука под насловот овој превод гласи Исус исцелува десетмина лепрозни. Ни помалку ни повеќе десетмина лепрозни. Одеднаш исцелил 10 пациенти. А кога одеше за Ерусалим, тој поминуваше меѓу Самарија и Галилеја. Имате представа каде е ова? Значи, Лука сега се концентрира на еден настан што се случил надвор од Јудеја, значи, претежно во пагански и незнабожечки краишта. Кога влегуваше во едно село, го сретнаа десет лепрозни и застанаа подалеку. Па со силен глас повикаа, Исусе, учителе, смилувај се. Знаете што означало да се биде лепрозен, нели? Че тоа не е весред на десетми на или весред на десетми на пијаници или како што денес има во сите земји во светот и во така наречените најразвиени истовремено и задолжени, па во што се состои нивната развиеност. Но <laughs> тоа е друга тема може да пропаднат преку многи. Кога нивните кредитори така ќе одлучат. Но секаде да има сиромашни. Не може на никој начин нито една влада, нито еден режим не успел да ги порекне Христовите зборови, дека таквите ќе ги имате секогаш со нас. До крајот на светот. Току 10 лепрозни. Тешка и заразна болест. Неизлечива болест проклета болест. Тешко на оне кој ќе се заразел. Не само што бил неизлечев, току бил проклет, дискриминиран, отфранен од обштеството. Самиот требал да бега од луѓе, од нормални луѓе, од здрави луѓе. Да бега надвор од обштеството. Да се дружи, може би, само со такви како него. Бедници како и самиот. Но и овие луѓе побарале спас и се надевале дека има спас и лек за нив во Христа. Четирнадесетиот стих вели, штом ги виде, им рече, видите, ово е интересно, не, не читаме дека ги исцелува некако, туку вели, отидете и покажете им се на свештениците. И тие уште додека одеа, се очистија. Прво, зошто им рекол отидете и покажете им се на свештениците? Зато што Мојсевиот закон така налагал. Значи, да не отвараме, немаме ни многу време, Лепрозниот требал да биде прогласен за лепрозен од страна на свештеникот, според Мојсевиот закон. И само од страна на свештеник можел да биде прогласен за исцелен, здрав и очистен од таа болест. Само свештеникот имал авторитет, значи да прогласи дека некој е здрав. Интересно е како што Вчера разговаравме со еден пријател, Свети Николе. Вели, до 64 години имам право да возам. После тоа, лекарска комисија треба да утврдува дали сум способен да ми ја продолжуваат возачката дозвола. Некој има власт да ве прогласува за болни и за здрави. Барем за некоја работа. По Мојсеевиот закон тоа биле свештениците. Дали считаме како овие лепрозни почнуваат во збунетост да прашуваат, ама како да отидеме кога сме болни? Ама како да отидеме кога сме лепрозни? Не смееме на обичен здрав човек да му се приближиме, камо ли на свештениците. Не читаме да реагираат вака. Едноставно се покоруваат на Христовата заповед. Одете, покажете им се. Дали биле чисти кога тргнале? Не. Затоа што текстот не вели, уште додека одеа се очисти. Но тие тргнале со вера, тогаш кога биле се уште болни, заразени, нечисти. Како што парализираниот во Витезда се обидел да стане со вера на Христовата заповед, тогаш кога се уште бил фатен и парализиран. Пред да почувствува било какви знаци на подобрување. Што случува понатаму? А еден од нив кога виде дека е излекуван, се врати и го прослави Бога гласно. И падна ничком пред нозете негови благодарејки му. А тој беше самаријанин. За Лука, единствениот библиски писател, кој што не бил еврин, е ова битно. Тој ги истакнува сите моменти во Христовиот живот, каде што верата на еден незнабожец и благодарноста на еден самаријанин била поголема од оние на Божиот народ. Значи, наместо да продолжи заедно со другите деветмина на патот кон свештениците, овој почувствувал толку силна потреба за благодарност, што се вратил назад кај Христа. Тој, можеме да речеме, имал поголема љубов од останатите, затоа што неговата благодарност била поголема. Исус пак одговори и рече, зар не се излекуваа десетмина, каде се другите девет? Зошто другите девет не се вратија да благодарат. Зарам тие не приметиле дека се исцелени? Тоа е тешко да не се примети. Зарем не се најдоа да се вратат и другите и да му воздадат слава на Бога, туку само овој тугинец И му рече, стани, одиси, твојата вера те спаси. Интересен пример. Само самарјанинот почувствувал потреба да му заблагодари на Господа. Драги сестри, дали знаете како се се нарекувала светата причест во црковната историја? Епибер, причест се нарекува. Понатаму, кои изрази? Да, Борче го спомена оној израз кој што најрано се употребувал во црквата. Евхаристија. Што значи што? Благодарност. Благодарност. Како американци што имаат празник, ден на благодарност. Зошто христијаните благодарноста ја поврзале со светата причест. Има многу причини. Пред се кога читаме, како што ќе читаме за време на обрадо, да не го читаме сега. Христос, откако прекарши леп, што направи? За благодар. Прво за благодари. Што значи тоа? Упатил благодарна молитва кон Господа. Благодарноста е многу битен поим. Зошто се молиме пред јадење? За да благодариме. Благодарноста е многу битен поим. Дали сме свесни што представува благодарноста? дали сме благодарни, односно, дали ја цениме милоста која што Господ веќе ни ја дал. Ние може да ја цениме милоста што ја очекуваме во иднина, значи тоа што сега ни фали, и би сакале да го добиеме, но дали сме благодарни за оние милости, за оние благослови што веќе сме ги примиле во минатото. Ово е многу битно Затоа што во нашиот живот ние сме склони сето оно што го уживаме да го сметаме така само по себе како здраво за готово, како нешто што го заслужуваме, како нешто што е право, како нешто што треба да биде. Дали е тоа така? Не е така. Секој благослов што го имаме е незаслужена милост. Ние не заслужуваме да бидеме убаво облечени, убаво нахранети да живееме во домови, куки, станови. Не заслужуваме. Ние ништо не заслужуваме повеќе од некои просјеци, сиромаси, бездомници и така натаму. Затоа што и тие и ние заслужуваме само една работа. Смрт. Да, токму тоа. Мртвачка глава со коски смрт, гроб. Тоа е единственото што ни следува по право. Сето друго е милост. И животот што го имаат најбедните луѓе на светот е милост. А камоли поголемите благослови. Ке отвориме сега во Матеј 8 глава. Ке преминеме на Другиот случај на исцеление, кој што не бил споменуван во оваа година, во оваа серија на проучувањето. тоа ке се сетите дека оваа тема беше често споменувана во подалечното минато, Матеј 8 глава, сличен настан како и исцелувањето на овие десетмина лепрозни. Има многу чуда што се случуваат во Христовиот живот и за кој што зборува само осмата глава од Мати. Меѓутоа, ние ќе се задржиме само на еден настан. Што мислите, кој е тој? на самиот почеток од главата. Да, повторно лепрозниот. Матеј 8 глава. Исус изцелува лепрозен. А кога се симне од гората, тоа е гората на благословите, значи ова е некаде на почеток на Христовата служба, по него врвеше многу народ. И ете, се приближи еден лепрозен му се поклонуваше и говореше. Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. Интересна вера. Значи, целата работа е, ако сакаш, дали е Твоја волја, Господи. Дали, ако сакал Господ така, Христос можел да го одбегне крстот и страдањата. Можел. Меѓутоа, морал да го помине тој пат или да ја испие таа чаша, како што рековте, затоа што така била волјата Господа. Да разбереме уште еднаш никогаш нема да биде премногу ако го повторуваме. Господ е семокен. Не постои проблем, не постои болест, кој што тој не може да го реши. Ако сака, Господ може се да ни даде. Значи, не е проблемот дали може да ни даде. Прашањето е дали сака и кога сака, се разбира. Како одговорил Исус на оваа вера на лепрознивте? Интересно тука се кажува нешто. Видете, кога читавме во Лука, Исус им рече, одете кај свештениците. Лука не се задржува на детали за тоа како биле исцелени, освен што ни кажува дека биле исцелени додека додека уште се движеа. Лука го интересира фактот дека тие реагирале со вера и се исцелија подоцна на патот додека одеа. Но сега Мати го споменува овој друг случај кој што има директна врска со Мојсеевиот закон, бидејќи Матеј својата евангелие го пишувал за еврејска публика. А Исус кога ја подаде раката, се допре до него. До кого се добре? До лепрозниот. И рече, сакам, очисти се. И тој веднаш се очисти од лепрата. Што символизира лепрата? Оваа гадна, тешка, проклета, заразна, ужасна, неизлечива болест. Гревот. Дали кога сакаме очистување од гревот, Господ може и да не сака случајно. Или да сака, ама подоцна. Не. Кога се работи за очистување од гревот, Господ секогаш сака, што е можно побргу, и во истиот момент да не очисти. Тоа е, може би, единствената молитва која што Господ секогаш сака во истиот момент да ја вослуши и без одложување. И што случува понатаму? Значи, тој веднаш се очисти од лепрата и му рече Исус, гледај никому да не кажеш, а оди, покажи им се на свештениците и принеси дар, како што заповедал Мојсей, ним за сведоство. Значи, поедете и вие кај свештениците, исполнете законската процедура, за да бидете повторно прогласени чисти, иако веќе си жив и здрав, се разбира, исцелен, де факто си чист, но треба де јуре да бидеш чист. Треба свещеникот да те прогласи за чист. Но не кажувај како си се очистил. Зошто? Да. Лукавите свещеници ако разбереле дека Христос го допрел лепрозниот, иако лепрозниот при нивни очи е <laughs> исцелен, жив и здрав, во својата злоба ќе го искористеа тоа да го обвинат Христа дека тој се осквернел. Зошто? Што вели законот? Ако некој кој што е чист или здрав, допре некој кој што, или нешто што е нечисто и кој е нечист, или дел од облеката, или дел од телото, или било какви изливи од телото, да не читаме. Пример, може да читате во Левит 22 глава. Има еден куп такви споменати гадоти, Ако некој, или ако допре, таму се вели ако допре лазачи, змии, гуштери, сето тоа што според законот е прогласано за нечисто, што случува со чистиот ако допре нешто што е нечисто според законот? Станува нечист. Логично или не е логично? Се разбира логично. <laughs> Пример, сакате вие да јадете со нечиста лажица, да турите, сипете сок во нечиста чаша. Да не биде нешто пострашно, инако Мојсевиот закон нема власт. <laughs> Тогаш, зошто Христос се допрел до лепрозниот? Дали Христос кога се допрал до лепрозниот, самиот се оскарнел, станал нечист? Законот вели дека ако се допреш до лепрозниот, ако си ти чист и здрав и се допреш до гуштер, а не до лепрозен, ти си нечист. Може ли Господ да го истели лепрозниот без да се допре до него? Може. Зошто се допрал до него? Зошто и мате и него премолчува тоа, туку напротив за своите еврски читатели го споменува. Кој беше одговорот на прашањето? Точно. Дали во законот постои некој, некоја основа кој што покажува зошто Христос се допрел во случајот до лепрозниот, без да се оскверни. Дали постои некоја клаузула во законот, кој што во известна ситуација, како исклучок може би, ако се допрете до нечист или до нешто што е нечисто, нема да се оскверните, нема да станете нечисти. Христос дали станал нечист кога се допрал до лепрозниот? Не. Од каде да знаеме дека не станал? По па законот вели дека ако се допреш до лепрозен, ќе бидеш нечист. Ке прочитаме еден интересен текст на оваа тема. Од каде? Од законот, се разбира. Ке отвориме во втората книга Мојсеева. Втора книга Мојсеева или Излез. Тука ќе најдеме еден текст. Секојдневните жртви. Само момент да го најдам во овој превод. Да, го најдов. Преска го гледав во Константинов. Значи, излез 30 глава. Ке читаме значи, за светото масло, кое што требало да биде подготвувано за службата во светилиштето. Почнуваме да читаме од 22 стих. Излез, втора книга Мојсеева, 30 глава, почнуваме да читаме од 22 стих. Малку поширок контекст. Му рече Господ уште на Мојсеја велејки, земи мириси најубави, смирна, чиста, 500 шекели, миризлив цимет, половина од тоа 250 трстика миризлива, исто така 250 Касија 500 шекели според свештениот шекел и маслиново масло 1 ин. Ако сакате повеќе информации колкави се овие количини, друг пат. И од тоа направи масло миро за свето помазание. Мирото за свето помазание да биде направено со умешноста на мироварец, тоа нека биде миро за свето помазание – со него помажија скинијата на собранието и ковчегот на заветот. Значи со такво миро. И трпезата и сиот нејзин прибор и светилникот и сите делови негови и жртвеникот за кадење. И жртвеникот на кој се принесува жртва се паленица и сиот негов прибор и мијалникот и подножието негово. Зошто требало да бидат помажани сите овие предмети во светелиштето со светото масло или со светото миро? 29 стих вели, така ќе ги осветиш, па ќе станат голема светиња. И сега што вели подата? И се што ќе се допре до нив, ќе се освети. му вели, помажи го и Арон и синовите негови и посвети ги, за да ми бидат свештеници. На кој начин биле посветувани свештениците? Со тоа што биле помазувани со светото миро, со светото масло. И му вели, не правете се вие дома вакво миро како што е ова, бидејќи ова е свето, значи вашето миро, вашето масло за секојдневна употреба, домашна употреба да биде поинакво, а не во ваквиот состав и така натаму. Според Мојсевиот закон, ако некој чист се допра до нешто што е нечисто, самиот станува нечист. Но ако некој кој што е свет допира било што и било кого, што се случува со нив, тие се осветуваат. Христос не се осквернил допирајќи го лепрозниот, затоа што тој бил свет. И самиот тој, а и Матеј, споменувајќи го овој настан, сакаат тоа да го истакнат. Христос е свет. Вие, какви и да сте, Значи, најнечистите, најизвалканите, најгрешните, што ќе се случи со вас ако Христос ве допре? Ке станете свети. Нешто повеќе од очистени. Нешто повеќе од исцелени. Ке станете свети. Дали сакате денес да бидете допрени од Исуса Христа. Нека Господ ве благослови во онолку колку што сакате, толку ќе бидете и благодарни. Онолку колку што ја разбираме важноста на Христовиот допир, толку ќе го примиме тој благослов, ќе стане тоа благослов во нашиот живот. Се разбира, ако ние мислиме дека е ово обичен обред, имаме работа со лепи и сок, и како што вели Павле, не го разликуваме телото Господово од нашите обични лебови и сокови, кои што ги јадеме и пиеме секој ден, тоа за нас нема благослов туку дури може да има и осудување. Значи, Господ повикува, најнечист, најизвалкан, тој денес сака да ве допре и да ве очисти. Но проклеството е за оној кој што не го разликува телото Господово, кој што мисли дека тука денес присуствува на обична церемонија. на еден обред. Нешто што го има секој три месеци, некаде во некој цркви почесто, некаде поредко. Важно е тоа обичен обред, обична символика. Не е тука Христос, не е тука Христовото тело. Тоа е некаде далеку. Ние можеме тука да имаме работа само со Светиот Дух. Драги сестри, Новиот Завет не учи така. Нека Господ ве благослови во обрадот на понизност, да ги подготвиме нашите срца, да ја примиме големата благодат, што Тој ни ја подготвува денес на светата трпеза. Ке ги замолам прво нашите сестри да поидат во долната просторија, а потоа ние останатите. Во секој случај, да го задржиме мирот и светоста на молитвениот дом.